поспускалися з небес на землю. Яблуні вже ось ось зацвітуть, набубнявіли бруньки на гіллі, серце само співає. Ой, зелений барвіночку, стелись низенько, а ти, милий, чорнобривий, присунься близенько. Барвінки сині теж цвітуть у садках, по обійстях. Здається, ніколи ще так не палахкотіли пелюстками. Ось тільки хлопців ніде не видно. От би хтось зустрівся, от би побалакати. Нікогісінько ніде. Через цвинтар Галя справді не піде, бо їй там сама думка про цвинтар страшна. Хоч так до хрещеної ближче, а не піде. Краще вже вуличкою з возом, що снується у глиняниках. І так ця вуличка узвоз глибоко запала в землю, що, здається, скоро провалиться в провалля. Ідеш тут, і лише небо над головою синіє, як льон, тече далекою річкою. А тільки вибралась з вулички узвозу на околицю в поле, як зразу ж ця річка синього розквітлого льону обертається на море, що залило високості, і опадає на доли ген-ген аж на млистих обріях. Ой, зелененький барвіночку, стелися ще нижче, а ти, милий, чорнобривий, присунься ще ближче. Ген і солом'яна хата хрещеної видніє у хмарі цвіту. І така ж хмара вишнево сливового цвіту, пінява легенька, що якби подув зараз вітерець то підхопив би хмару, поніс на синє море небесне і там залишив, щоб пливла за далекі обрії. І в Галі груди чомусь роздимаються від радості. Може, тому що таке видиво спадає на думку, і вона йде пруткіше, щоб хучів спіти на обійстя. А поле кругом де падалицею зеленіє, де бур'яном, а де чорніє незораною і незасіяною чорною землею, і хоч би одненька людська душечка в полі, то не видно, мабуть, де-інде орють і сіють. Галя стає біля воріт, сміхається до вікна і жде. Може, хрещена побачить її в шибку і вийде. Двері відчинено, ось ось ступить через поріг. Хрещена кличе. Нема нікого з хати і усміх гасне. Хрещена. Галя поволі ступає по зеленому споришу, заглядає в стіни. Діжку в кутку перевернуто, в розкіт на долівці лежать граблі, вила, сапа, сокира. Хто ж це поваляв, поперевертав? Хрещена. Стиха озивається, наче кличе на поміч. А в хаті рейвах не доведи Господь. І з печі попіл вигорнуто на припік, біля печі побиті на череп'я горщики макітра. Віко скрині відчинено, а скриня порожнісінька. Потрошено скособочено ткацький верстат, на якому хрещена уже й не че це спадок від її батька матері. І стіни чомусь поколупано чи сокирою порубано. Хто ж це стіни порубав? А ще сволок порушено. Видно, теж рубали сокирою. Що тут скоїлось? Де хрещена? Хотіла Галя покликати, і голос віднявся, сів у грудях. Хотіла ноги відірвати від долівки, а ноги як повростали в долівку. Не інакше, як злодії вдерлись в хату, що відбігла в поле від села. Оце злодії так пограбували хрещену. А де ж вона сама? Де? Чому ніде не видно, чому не озивається? І невідома сила виносить Галю з поруйнованої німої хати. Здається, що зараз хтось гнатиметься, що причаївся хтось поміж розквітлого вишневого саду, поміж сливок, що прямо з неба кинеться. Німує поле, страшно так німує.